Muelo, hasta abajo muelo. Conmigo se velo si tiene novio, déjelo. Velo. Eh. Habla la callo, Yo que tú me callo. Muelo, Palma pa'l que Cuando te pego, cuidado con el fulete fuma te fuma huete, yo sé que te gusta como te malve que te mete. Vuelo uh, casete, vuelo casete, vuelo casuelo casuelo casete, vuelo casete, vuelo casete, vuelo los casuelo cazuelo, fernet, le gusta lo que sale en el internet, Los mama de pana y pa' la cara los nenes. Dime que tú quieres que yo tengo la cone, Motete y tú, tú en esa que le convené party que lo que conmigo te cierre Pa' bajar te cierré, aseguré y me aferré. La puerta de la pieza con seguro la erré Pa, que nadie se meta cuando te meta. Después de culiarte en la pista me pongo poeta. Se parecen a los cargadores de mi fierro, tú dos estás Muñeca, muévelo, te checa. Ah, le gustan los fetes ladrones, cantaste lo que ande con oro y diamante. Le gusta la corona y los Que me lo quiere mamá. Mientras estoy en el volante, llegando le doy por atrás y por delante. Marcianel. Puelo Muelo casete, palma Cuando te pego, cuidado con el fulete. Toma pete, fuma guate, yo sé que te gusta como te malve que te mete. Uh. casete, muelo casete, muelo cazuelo, cazuelo casete. Muelo casete, muelo casete, muelo casuelo, cazuelo casete. Muelo chica, palo, turro la discoteca, gastando la tica, la chica se la llevo la metra. Problema para todo el que se meta, tu barrio me traje la camiseta saben de corte, nosotros somos corte, joseando por deporte. Llama a la guacha que se reporten. Tu bombita mejor que se comporten. Si se hacen los violas, lo ponemos al trote. En el cuello un par de lingotes. Le caemos al dealer mejor que se cope. Tu guacha está ready pa' mover el bote. Cuando se lo frote, si se hacen los chorros, no paguen las prote con el macianeque. En la barbería, tu padre mover roquete. Mientras me tiro un ribete, cada día estamos más fuertes, Esa cacha vale más que un Audi Ah, <laughs> mueve los cachetes, pa'l que lo queque. Cuando te ve, con el fulete. Toma chupete, fuma cuete. Yo sé que te gusta como te malve que te mete. Ah, mueve los cachetes, mueve los cachetes. Muévelo, muévelo, mueve los cachetes. Mueve los cachetes, mueve los cachetes. Muévelo, muévelo, mueve los cachetes. Eh, elegante. Argentina, compa.